و خب کسانی که اینطور مادرزا بجا بیماری بی اختیاری ادرار و مدفوع می شوند که در مسانه ادرار جمعی می شوند، و دلگت می تکلیف مزنواز اونها چگونه است اول اینکه این مادرزادی نیست این میگه سلسله تلبال این برابر عصب است این من برش میگه میگیم بریزی عصبی هست اگر دکتر آصاب روان مراجعه کنیم بیماری برطرف میشه درگیر یک عصبی هست که قطرات ادرار می اما اگر چنین عذری هم داشته باشه این هم در شریعت راه داره کسی که چندین رو بیماری داره یک قطرات ادرار قطع نمیشه یک هوا از بدن میاد بیرون قطع نمیشه بی اختیار میشه یا خون از بینی میره یا زخم های بعدی قطع نمیشه نما ساقط نمیشه اینها چند صورت داره خوب گوش کنید یک صورت این است که کل وقت اینجوری نیست گاهی گاهی اینجوری است مثلا وقت ظهر ساعت میشه وقت ظهر تا ساعت چهار ما میگه وقت ظهر است حالا از دوازدهانیم تا چهار کل وقتش قطرات نمیاد گاهی میاد گاهی نمیاد کسی گاهی گاهی قطرات داره پس همون زمانی که خوش میشه همون زمان نماز بخونه جماعت این رسید اشکال نداره مثلا ساعت دوازدهانیم تا, تا دو داره اما از دو تا دونی خوش میشه همون, دونی همون لحظه نماز بخونه اما اگر کسی که اصلا بند نمیشه مسرسل به قطرات میان میان اس آقا نماز عضو بگیری نماز بخوانه سر نماز هم بیایه نماز این درسته این شخص معذور محسوب میشه نماز بعضی میگن که ما معذور نماز نمیخونیم اینجوری نیست با همین صورت نماز بخان راحته پامبه برداره و راحته بیتونی پامبه برداره دستمال کاغذی چیزی اونجا ببنده دروش گرفته میشه راحت